بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد leo ikiwa ni tarehe 25 mwezi wa Shawwal mwaka 1444 katika darsa ya kitabu محاديث الأخلاق لفضيلة الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى tuendelea na mlango wa 16 ذم الغيبة والنميمة والسخرية نتلفكيا قول المصنف رحمه حفظه الله قال وأما السخرية فهي خصلة ذميمة وخلة لئيمة إذا اتصف بها المرء أضرت به إضرارا عظيما وكانت موجبة لإخلاله بأخوة الإيمان أما السخرية كوفنية وات مسخرة كوشيكا وات كوذراو وات كوشيكا نكوونس جوشوتي كو kule kuwafanyia maskhara watu sukhria ni sifa mbovu sana na ni mojawapo katika tabia mbaya ambayo mtu akisifika nayo humdhuru madhara makubwa sana bali huwa tabia hii ni yenye kumwajibishia mtu kama huyu kuwa na upungufu mkubwa sana katika undugu baina yeye na ndugu zake wa Kiislamu والسخريه وليده الاحتقار na sukhria ni maskhara yamezaliwa na alihtiqar kuwadogosha watu na kuwadharau walihtiqar walidu alkibri na kuwadogosha watu na kuwadharau watu kumezaliwa kutokamana na kibri anachokuwa mtu nacho وهذه صفات ذميمة يتوالد بعضها من بعض na hizi ni sifa mbovu mbaya ambazo baadhi yake huzalisha nyingine وسوءات مشينة يتتابع بعضها على إثر بعض وhizi ni sifa mbovu ni adabu mbovu ni tabia mbaya ambazo hufuata hii baada ya nyingine kwa mtu akiwa na kibri atawadharau watu akiwadharau watu atawafanyia maskhara watu hivi ndivyo zinavyozaana tabia hizi قال وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم أي يكفيه حظا ونصيبا من الشر أن يكون بهذه الصفة yatosheleza mtu kuwa na sehemu kubwa ya shari kule kumdharau ndugu yake Muislamu kumdharau yatosheleza kuonyesha kuwa ana sehemu kubwa katika shari kwa hii sifa ya kumdharau ndugu yako ya kutosheleza wewe kukuonyesha kwa wewe ni mtu wa shari si mtu wa khairi yahqiru akhahu almuslim ثم يتولد an dhalika الاستهزاء bihi ثم يتولد عن ذلك الاستهزاء به والسخرية منه والتهكم به mwanzo amdharau ndugu yake kisha yazaliwa baada ya hapo kumfanyia istihzai na mashara akawa amchokoza na kumuona si chochote yule mwenzake muislamu والسخرية تنشأ في المرء عندما ينظر إلى نفسه المقصرة بعين الرضا نهي سخرية kule kuwabeza watu na kuwatupia maneno ya maskhara na kuwadharau asli yake ni kuwa mja ajitizama nafsi yake iliyo na upungufu lakini kwa jicho la ridhaa yani ameridhika na vile alivyo ajiona yeye alivyo amekamilika وينظر للآخرين بعين الانتقاص lakini akiwaangalia wenzake awaangalia kwa jicho la mapungufu kupungufu amuona yule ana upungufu yule ana upungufu yeye ndio amekamilika فيلوك حينئذ أعراضهم تهكما وسخرية واستهزاء kisha yuanza kula sasa heshima za wenzake a'rad za wenzake yaluku yani kama ala kitu sahari kabisa atafuna عirdi za wenzake heshima za wenzake akawa afanyia maskhara na istihzaa au chokoza او si chochote hao ili jambo utaliona mara nyingi sana kwa mtu mwenye kibri asili yake ndio anakuwa namna hiyo awghala almar'u fil ijrami wa tamada fil athami zada في min alintiqas li ahli alislam na kila نكلا akizama zaidi katika ukosefu na uovu kazama katika madhambi ndio huzidi sehemu yake ya kuwatia mapungufu ndugu zake waislamu يقول الله عز وجل إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون hakika wale wakosefu waovu walikuwa ni wenye kuwacheka wale walioamini wa idha marru bihim yataghamazun na wakipita wafanya ghamzghamz kwa kuishiriana wakonyezana mwana huyo fanya hakuna kama yeye watu wa peponi wao tu wenu yeye tunajiona shafika angalia kanzu yake vile iko fanya ndevu kama sijui nini aanza kufanya nini istiza huko ah, amuishiria mwenzake yule mtu hamuoni pale na hii tabia iko sana waliyadhu billah na si tabia nzuri ولا يستهن مسلم ناصح لنفسه بأمر السخرية أيا كان أمرها na muislamu asilione ni dogo yule anajipendelea khir nafsi yake asilione ni dogo jambo la kuwafanyia watu maskhara vile litakavyokuwa jambo lake asiwaone watu wafanyiwa tu maskhara kawadharau wenzake wa mahma kana suratuha vile itakavyokuwa sura yake kule kuwafanyia maskhara watu hata kama ni kwa ishara pia فجعل الله جزاك الله خيرا فجعل الله عز وجل هذا التغامز والسخرية قرين الإجرام ومتولد عنه نعم والله سبحانه وتعالى katika hii aya tulisoma hapo nyuma angalia amesema innal ladhina ajramu kanu minal ladhina amanu yadhhakun akafunganisha baina ya ukosefu na uovu na kuwacheka wengine na kuwafanyia maskhara wengine kuwa ni vitu viwili vienda vitu viwili vienda sambamba kwa muislamu asidharau jambo la kumfanyia mwenzake maskhara vile itakavyokuwa jambo lake vile itakavyokuwa sura yake yale maskhara hata kwa kutumia ulimi peke yake kwa ishara ama macho wa mahma dhanna sighara hajmiha vile atakavyodhania udogo wa lile jambo la maskhara fa inna amraha 'inda Allah 'azim sababu jambo la maskhara kumfanyia sukhria mwenzako na istihza mwenzako jambo lake mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ni kubwa mno jambo lake ni kubwa mno وقد يسخر مرء من آخر ويكون المسخور منه المستهزأ به خيرا عند الله عز وجل من عشرات بل مئات من مثل هذا الساخر وقت mwingine aweza kufanyiwa mtu maskhara akawa yule anayefanyiwa maskhara ni mbora kuliko mamia ya yule anayemfanyia maskhara yule anayedharauliwa akawa ni mbora kuliko yule anayemdharau mara nyingi sana wakapangwa mia mbili wale hawafiki daraja ya yule mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم أين ملومين wanaume wasiwadharau wanaume wenzao huenda wakawa ni wabora kuliko wao na ndivyo ilivyo haiwezekani kuwa wewe wamfanyia istihzai mwenzako kisha wewe ukawa mbora kuliko yeye kwa sababu kwa tabia hiyo istihza tayari wewe ushakuwa nini ushakuwa duni sio mwafahamu eh, hiyo tabia tu wewe kuwa nayo tayari wewe uko chini ya yule unayemfanyia tabia istihzaa unaoifanya na kuna watu wako hivyo na aona sifa kuna watu wengine ni apenda yeye wenzake afanye istihzai wachekwe watu wawadharau lakini kiukweli mwisho wa kuisha mpaka yeye ndio yuwa ni maskhara kwa watu yani mpaka watu wakimwona ashakuja bwana manake daima ye ni kuwafanyia watu istiza mpaka watu wamchukulia ni mtu ambaye hachukuliwi kitu cha maana mbele yao kuna watu tabia yao tabia yake iko hivi ye daima afanyia watu istiza na kuwadharau Allah subhanahu wa ta'ala akataza ili jambo la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khayran minhum wanaume wasiwadharau wanaume wenzao huenda wakawa wale ni wabora kuliko yeye wala nisaa min nisa'in asa an yakunna khayran minhun wala wanawake wasiwadharau wanawake wenzao huenda hao wakawa wabora kuliko wao hao wanaowafanyia istizai wakawa wabora kuliko wao na kama nilivyotaja na ndivyo hivyo wakati wowote ukimdharau mwenzako ashakuwa yeye ni mbora kuliko wewe kwa yale madharau unaokuwa nao tayari wewe ushakuwa duni sababu hiyo ni tabia mbovu bihasbi mri'in min ash-sharri an yahqira akhahu al-muslim kuna zaidi ya hilo ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب ولا msivunjiane heshima wala msiitane kwa majina ya kejeli jambo ambalo leo limekithiri sana watu kuitana kwa majina ya kejeli na ajua haswa yule mtu haridhiki ili jina nkimpa lakini ndio atampa nalo amwangalia ampende jina kulingana na sura yake atampa jina mfupi hivi atamwita jina fulani kama ni mnene hivi atambandika jina fulani kama amekonda ataitwa jina fulani yani waangalia tu yule mpe jina gani yule na subhanallah angalia watu walivyokosa tabia za Kiislamu utaona lile jina ambalo yule mtu alichukia ndio laenea zaidi kuliko lile jina ambalo alipenda wakati Allah subhanahu wa ta'ala sema qul li'ibadi yaqulu allati hiya ahsan inna ash-shaytana yanzaghu bainahum hapa wanaoviona sema hata mtu akiwa na majina mawili kwa mfano yote mazuri liangalie lile bora zaidi ndio umute nalo kwa mfano yule mtu aitwa Ali na watu wamezoea kumuita kwa kunia yake Abu fulan pengine Abu Ahmad mfano Abu Muhammad lakini akiitwa kwa kunia yake afurahi zaidi kuliko kuitwa kwa jina lake katika hali kama hii basi wewe mwite kwa kunia yake Abu Muhammad mwite hivyo hivyo وقل لعبادي يقول التي هي أحسن hii ingia katika hii aya bimaana uchunge yale maneno useme yaliyo bora zaidi lakini a kijambazi ah Eh, mwita mwenzake jambazi eh bwana sitaki hilo jina ah kwenda nakuita oh jamaa eh aitwa kijambazi ujinga ujinga wa hali ya juu ye hajui ile dhambi anaobeba mbele ya Allah mtu ashakwambia mimi sipendi bwana kuitwa hivyo a ah, a ah, ndio nitakufanyia kusudi afanya kusudi sasa bwana mimi sipendi hilo jina atamuita hivyo hivyo kuna wengine mpaka urusha mawe akiitwa jina fulani hataki lakini atamuita hivyo ili arushe mawe kusudi tu kisha akipandwa na hasira ile mtu ndio afurahi basi furahi sana kulikuwa na mzee mmoja Allah yaghfir lahu yarhamu watu wa zamani ambao tuliishi zamani wakumbuka ili jina mzee maarufu sana kule sehemu za Mombasa ndani kule majengo alikuwa mfupi hivi na kulikuwa na soda inaitwa Vimto sasa hakuna tena namna hiyo siku hizi hiyo soda pekee yake ndio ajulikana maana ilikuwa fupi ile soda siku hizi hata Vimto pia ndefu zamani ilikuwa kuna soda inaitwa Vimto fupi hivi wale watu walioishi wakati ule waelewa sijui kama bado paka leo iko fupi hivi wala sijui kama iko tena hiyo soda lakini sasa bwana yule mzee akipita watu wakusanyika kando hivi vimto la ilaha illa Allah yale matu yani subhanallah na wao ndio sababu watu hawajui yale matusi atakokutukania mamako na babako wewe utashangaa sasa huyu anayefanya hivi haingii katika laana Allahu man laana walidayhi masahaba waliposhangaa wakasema huyu si yomtukana mamake fulani na yeye pia yatukanwa yeye ndo akawa sababu amelaaniwa sasa wewe wajua yule nikimwambia hivyo atanitukania mimi mamangu babangu atakutukania watu wote wanaowakuhusu lakini jamaa waketi kando pale vimto para para para para tukana tukana tukana akishanyamaza vimto atukana tukana akipita mtaani watu wote wakimbia si wote wakimbia awakimbia ili wamwite ukikaa karibu atembea na bakora mtu mzima tena atakupiga bakora ukimwita hivyo karibu naye kuna bwana mmoja nakumbuka alimvunja mkono amwita vimto naye alipendeleje alimpiga fimbo ya mkono akamvunja yaani mtu hataki hilo jina kwa kiasi hiki lakini vile tulivyokuwa wapumbavu na sisi wengine tulikuwa wadogo hivi tuona wakubwa zetu ndio wanavyofanya lakini si ndio maisha ya ukhurafi wale makhurafi walikuwa hawasomeshi watu hata habari bali waweza muona yule maalim pekee si mtu maalim huyo chuoni kweli ataona sawa sawa tu kama kawaida tu watu washukulia mambo kawaida tu na ndio maana utaona watu wa zamani wale kila mtu ana majina ya kubandika kila mtu ana majina kila mtu ana majina ya kubandika hata juzi tulikuwa Zanzibar pale tukaambia kuna mahali kwaitwa kwa Haji Tumbo kwa Haji Tumbo basi ndio inavyokwenda mtu akiwa na tumbo kidogo eh tumbo eh hataki kuitwa hivyo bwana ha ataitwa tumbo mpaka jina lake linakuwa hivyo sasa ana wasikia fulani papayu kumbe maskini kile kitwa chake kidogo kembamba kembamba hivi kitu kitwa papayu papayu kila mmoja bandiko lake kuna majina ya ajabu ajabu wasikia subhanallah wallahi tabia mbaya sana tabia mbaya sana wala tanabazu bil alqab bi'sa ismul fusuq ba'da al iman Allah subhanahu wa ta'ala sema ni vibaya kutumia jina baya baada ya kuamini mtu amwita jina la ufiski jina bovu kamwita jina baya si sawa kisha akasema waman lam yatub faulaika humud dhalimun na wasiotubu hao ndio wenye kudhulumu nataka kuwa katika hawa bwana waliojidhulumu nafsi zao bwana hizi ndio adabu anazotufundisha Allah subhanahu wa ta'ala baina yetu قال الحافظ ابن كثير رحمه الله الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى سمع ينهى تعالى عن السخرية بالناس الله سبحانه وتعالى أكتازا وفني مسخرة واتو فني استهزاء واتو وهو احتقارهم والاستهزاء بهم وبيزا نكو فني استهزاء كما ثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الكبر بطر الحق وغمص الناس ويروى وغمط الناس والمراد من ذلك احتقارهم واستصغارهم وهذا حرام كبري نكوي كتا حقي نكوى ذرا واتو وكوى دوغوشا وينزاكو هيني حرام فإنه قد يكون المحتقر أعظم قدرا عند الله وأحب إليه من الساخر منه المحتقر له asema kweni huenda yule anayedharauliwa yule ikawa daraja yake na cheo chake mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ni kubwa zaidi na apendeza zaidi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala min as-sakhiri minhu al-muhtaqiri lahu kuliko yule anayemfanyia istizai na kumdharau ولهذا قال يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم فنص على نهي الرجال وعطف بنهي النساء Allah hapa akataja makatazo kwa wanaume kisha hapo hapo akataja na makatazo kwa nani kwa wanawake wa qawluhu wala talmizu anfusakum ay la talmizu an-nas والهماز اللماز من الرجال مذموم ملعون akakataza Allah subhanahu wa ta'ala na kusema wala talmizu anfusakum akawakataza watu kuvunjiana heshima na kufanyiana lamz hata kwa ishara pia mwanao ukufanya maskhara hiyo na hao wote wamelaaniwa waliaadhu billah kama qala ta'ala wailul likulli humazatil lumaza falhamz bilfi'li hamz kwa kuishiria hata kwa kunyosha mdomo ama kwa kunyanyua nyusi hiyo ni hamz na lamz ni kwa kutumia ulimi akawa msimanga yule mtu kwa kutumia ulimi yote yamekatazwa kama qala هماز مشاء بنميم أي يحتقر الناس ويهمزهم طاعنا عليهم وذروا watu haya kuwa kuwasimanga na kuwataja kwa ubaya ويمشي بينهم بالنميمة وهي اللمز بالمقال kisha aeneza baina yao au atembea baina yao na umbea na hii ni kutumia lamz kwa maneno yani awasimanga na istiza kwa kutumia ulimi kwa hamz ni kutumia vitendo ishara na lamz ni kutumia ulimi awaponda watu kwa kutumia ulimi wake ولهذا قالها هنا ولا تلمزوا أنفسكم كما قال ولا تقتلوا أنفسكم أي لا يقتل بعضكم بعضا يعني مسوان باذي يوينك وينجين قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وقتادة ومقاتل بن حيان ولا تلمزوا أنفسكم أي لا يطعن بعضكم على بعض وسفنيان طعن باذي يوينك وينجينه sio sawa kwa muislamu kumfanyia mwenzake hivyo وقوله ولا تنابزوا بالالقاب اي لا تتداعوا بالالقاب msiitane kwa majina ya kupagaza mkabandikana majina mabaya mabaya angalia haya yote yamekatazwa kwa ajili ya kuchunga undugu wa Uislamu ukitizama makini malengo ya kukatazwa tabia zote hizi ni kwa sababu ya kuuchunga undugu baina ya waislamu Allah subhanahu wa ta'ala kila jambo ambalo ni sababu ya kuvunja undugu baina ya Muislamu na mwenzake amelikataza miongoni mwao ni haya qala wa hiya allati yasuu ash-shakhsa sama'uha ni yale majina ambayo mtu husikia vibaya akisikia mtu amwita hapendi kusikia jina hilo kwa hivyo hataki kuitwa hivyo usimuite hivyo usimwone mwenzako kwa mfano amekonda mtu wewe toothpick fidodido zamani kulikuwa na kibonzo chaitwa fidodido kimechorwa kama kijiti hivi alafu vijinywele kitembea hivi kibonzo kile kwenye soda itwa 7 up asijamaa itwa fido dido akiwa nkonda akivaa miwani macho nne yani jamaa balaa tu hawakosi la kusema watu sema tu wao haya yote makosa wallahi yote makosa si sawa kufanya istihzaa na maskhara kama haya وفي الحديث رب أشعث إن شاء الله kuanzia hapo kuja kupaeleza kikao kitakachokuja na ndugu zetu wale ambao ni walimu kule buraq sasa hivi tusimamia hapa subhanakallahumma hamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik barakallahu fikum